Յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ծրար է, որն օգնում է բացել Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բացվող ծրարներ հանրայինի եթերում։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Սոցիալական շեշտադրումները Թումանյանի խրճիթում բանաստեղծության մեջ եւ Հարաչանք պոեմում։ Մանուկները գոռում գոչում լալիս էին աղեկես։ Նանի Նանի հաց ենք ուզում վեր կաց նանի, հաց տուր մեզ։ Հիվանդ նանը տեղի տակին ծանր տնքած տխրալի։ Մենք հաց չունենք, ես ձեզ մատաղ։ Ապին գնաց հաց բերի։ Չէ, խափում է սուտլիկ նանի։ Չէ, դու ասիր, քարափին հենց որ զարկի շողքն արևի, հաց կբերի մեր ապին արևնեկավանց էլ կացավ, մենք սոված ենք դեռ էսպես։ Նանի, նանի հաց ենք ուզում վեր կաց, նանի։ Հաց դուր մեզ։ Հաց չի գտել ձեր ապին դեռ։ Տուն չի գալիս սևերես։ Քիչ էլ կացեք ին բալիկներ։ Հիմի այնտեղ կերթամի ես։ Մի մեծ ապի կա երկնքում։ Նա շատ ունի այնտեղ հաց։ Նա ձեզ այնքան շատ է սիրում նա չի թողնի ձեզ սոված։ Երթամ ենտեղ նրանք ասեմ, որ սոված եք իմ բալեք։ Ձեզ համար շատ շատ հաց կուզեմ, որ դուք ուտեք, լաց չլեք։ Մանուկները գոռում գոչում լալիս էին ավեկես։ Նանի, նանի հաց ենք ուզում վեր կաց, նանի, հաց դուր մեզ բայց չէր լսում էլականջ եւ ազնաչարչար մայրիկի։ Աչքը փակեց նա հավիտյան գնաց, որ հաց ուղարկի։ Ինչով մերօրյա չէ Թումանյանի խրճիթում բանաստեղծությունը եւ ինչով չի արտահայտում ներկայիս սոցիալական սուր ցնցումները։ Մի մեծ ապիկ ա երկնքում, նա շատ ունի ընտեղ հաց, նա ձեզ ենքան շատ է սիրում, նա չի թողնի ձեզ սոված, Մեզնից ով այսպես չի մտածում երկարատև ու հոգնեցուցիչ հերթերից հետո, որը չի ուզում դառնալ տուն, որովհետև չի կարողացել գնել օրապահի քացը, եւ արդյոք աղերս չունի այս քարատողը նույն հեղինակի մեկ այլ ստեղծագործության, մեկ այլ քարատողի հետ։ Մեր ապրուստն ինչ է՝ մի կտոր չորհած, են էլ հրեն հայ երկնքից կախված։ Մի մարդ, որ նրա երեսը պահի, նրա ապրուստը ինչ պետք է լինի։ Հռաչանք պոեմը, որտեղից քաղված է մեջբերումը, Թումանյանը գրել է Անուշից հետո։ Հետաքրքիր ու իմաստուն է պոեմի վերնագիրը՝ բառ պատկեր։ Կարծիք կա, որի համաձայն ստեղծագործությունն անավարտ է, դասագրքերում էլ է մատուցում, որ անավարտ է, Առաջանքի նյութը վերծված է գյուղացիության ծանր սոցիալական վիճակից։ Նախ ծերուն ու բողոքն է տիրող իրավակարգից, ապա հեղինակն օրինակ է բերում Չոբան Չատիից, իսկ վերջում ամփոփում նյութը։ 1870-ական թվականներին սոցիալական այս հարցին անդրադարձել էին Աղայանը երկու քույր Վիպակում, երկրորդ անգամ Պռոշյանը Հունոն վեպում, երրորդը Վրթանես Փափազյանը Չրչրքար պատմվածքում։ Վերոնշյալ հարցին անդրադարձել է նաև Իսահակյանը Համբերանքի Չիբուխում եւ վերջապես Թումանյանը Հառաչանքում։ Սոցիալական հարցի, որը հայ գրականության ուղեկից թեմաներից է, ըստ գրականագետների ամենալավ մեկնաբանությունը մնում է Թումանյանինը։ Թումանյանն իրական դեպքեր է նկատի ունեցել։ Դսեղում նախոսել է Չոփուրի տղաների հետ։ Սկզբում որոշել էր վերնագրել ծեր Այգեպանի պատմությունը։ Ծեր Այգեպանը Ղուխնանց պապներ։ Մի քանի տարի սրանից առաջ, երբ որ հայրենիք է ես գնում, այն մթին ձորում, ուր որ խաղսրավաչ մեղեդու ձայնով դեբեդն է վազում, ժայրերի գլխին, ուր բասկատարած աղոտք են անում հաղպած սանահին, գիշերը հասավ։ Ու ես դատարած հոնաղ մնացի ծեր այեպանին։ Նա տրտնջալով ծերության ընդեմ կտկտում էր յուր ծարերի տակին։ Բարի օր, պապի, ու խոշորադեմ ծերը ետ նայեց ծերքը ճագատին։ Մի կասկածավոր ու խիստ հայացքով զննելուց հետո հոնքերը գիտեց, սաստիկ սառնության պատասխան տալով դեպի յուր դափեն ինձ առաջնորդեց։ Նրա ետևից անխոս գնացի, փնփնթացնում էր նա իմ առաջին Մեր բանը բրծավ, երբ այս զորերի մտերը սրանք էլ եկան սովրեցին։ Սա էր մնացել, սա էլ անպատճար մեր գլխին մի նոր կրակ է բերում։ Նոր դրած բեգյար կամ իզուր մի շար, թե չէ ինչ ունի ես խոլ զորերում։ Հառաչանքի առաջին մասը 1893 թվականին տպագրվել է Մուրճում, Իդեպ խրճիթում բանաստեղծությունը նույնպես տպագրվել է 1893 թվականին, բայց պոեմի ամբողջական ստեղծման տարեթիվը ստույգ հայտնի չէ։ Հրաչանքի վրա Թումանյանը սկսել է աշխատել 1890 թվականի վերջից, երբ Մոսկվայում տպագրվել էր բանաստեղծությունների առաջին հատորը եւ երիտասարդ հեղինակը գտնվում էր ստեղծագործական բուրըն վերելքի հոգեվիճակում։ 1890 թվականի նոեմբերի 1-ին Անուշավան Աբովյանին հասցեագրած նամակում Թումանյանն այդ մասին հաղորդում է. «Այսօր ես սկսել եմ մի պոեմա Լոռու կյանքից։ Ծեր Այգեպանի պատմությունն է, առայժմ անունը։ Սա երրորդ պոեման է Լոռու կյանքի մեջ» առաջինը Լորեցի Սաքոն, իսկ երկրորդը Անուշը, որ Մեանուշ ընկերոջ անվան է նվիրված։ Վերջին խոսքերն ակնարկում են, որ Անուշ պոեմի առաջին տարբերակը ձեռագրում նվիրված է եղել Անուշավան Աբովյանին հատուկ չափածո ընծայականով։ Անուշը սակայն միայն Լորու կյանքը չէ, այլ աշխարհի կյանքից աղա, հարցնել նա մոտ չլինի, հրամանքտ ինչ մարդ ես, կամ որտերից, ուր, և չսպասելով մի պատասխանի, ինքը շարունակ խոսեց կծկտուր, ով էլ որ լինիս, բարով ես եկել, ամպորձանք լինի ձեր ճանապարը, աստված կյանք տա ձեզ, որ հարցնեք դուք էլ թե ինչ ցավ ունի խեղճ ռանչպարը աղքատ մարդիկ ենք մեր ձորերի մեջ անց ենք կացնում մեր սևորերը թե որքան ենք զուրկ որքան ենք մենք խեղճ այդ հաստատ գիտի ինքը միայն Տերը բայց դու ել խելոք մի մարդ ես գիտում քո բարի աչքով տեսնում ես էլի տկլոր ու սոված այսպես տարին բուն քարի հողի հետ կռիվ ենք տալի թե որ ձեռներս էլ մի բան ենգնում, չենք կարողանում բերան հասցնենք։ Այսպես տանջանքով քրտինք ենք անում, էլ են սևերս, նել են սովասն է։ Ինչիցն է պապի, այսքան ճոխ երկրում, ինչպես ասում ես դժվար եք ապրում։ Վարցադրություն չեք ստանում հողից, թե նեղություն է գալի միտեղից։ Մեր նեղությունը քեզ ինչպես պատմեմ թող հաստատ լինի մեր թակավորը, ես ընչի տերեմ խոսեմ նրա դեմ, բայց աստված կտրի մեր քաշացորը։ Ինչ անես աղբեր, ումից խռով ես, պետք է համբերել թե լավ, թե օսալ, բայց դու չասացիր հրամանք տովես, ուզում եմ քեզ հետ առանձին խոսալ։ Ես քաղաքում կարդում եմ, papi։ Հա, հա տիրացու ես, բան չի չասիր, կանչեց ծերունին ու իրեն դապի դրնից հեռացա, մի քիչ սպասիր, Ձեր այգեպանի պատմությունը կամ զրույցը նախնական վերնագիրը շուտով փոխարինվեց նորով Արդեն 1893-ին մուրճում տպագրված հատվածն, ինչպես ասվեց, ունի հարաճանք պոեմայից վերտառությունը։ Թեև ստույգ փաստեր մեզ չեն հասել, բայց առանց կասկածելու կարելի է ասել, որ 1890 թվականի առաջին տարբերակը գրելուց հետո Թումանյանը մի քանի տարի շարունակել է աշխատանքը պոեմի վրա, ձգտել հետագա կատարելագործման։ Դժբախտաբար պահպանված հատվածները չեն կարող լրիվ պատկերացում հաղորդել պոեմի ամբողջական կառուցվածքի եւ բովանդակության մասին։ Դատելով 1914 թվականին տպագրված հիշյալ ցանոթագրությունից եւ ժամանակակիցների հուշերից, պոեմի լրիվ տպագրությունը ժամանակին չի հաջողվել գրաքննական արգելքների պատճառով, իսկ ձեռագրերը զոհ են դարձել 1908 կամ 1911 թվականներին ձերբակալության բռնության ժամանակ։ Դրանք կամ բռնագրավվել են խուզարկության պահին եւ կամ նախապես այրվել հեղինակի կողմից ոստիկանությանը մեղադրական նյութ չտալու մտավախությունից դրթված։ Ծերունին լուր չարչարանքով մի քանի կոչղեր դրեց կրակին, նորից բարևեցիր երկրի գարկով ու բարի մաղթեց չահել ղունախին։ Ծանր տնքալով թեք ընկավ ծերը, երկար կոթավոր չիբուխը լցրեց, գիշերվա նման կիտած նոթերը խուլ որոտալով էսպես հարցրեց։ Ինչ կա քաղաքում, դե պատմիր տեսնեմ, իմանամ, ես էլ ուրիշին ասեմ մեռնող ապրողից, թանգուեժանից, կամ նուր դուրս եկած գազետից, բանից։ Երեք թակավոր, ասմենի փեր, խելքս չի գտրում, թե այդպես լինի, խորուրդ են արել, որ այսու հետ է իր թաղթից զրկվի, ով կրիվանի։ Ով է իմացել այսպես հրաշք բան, էլ ինչ թակավոր, կամ էլ ինչ իշխան, որ գրիվ չանի, ուրշին չտիրի, մարդ չկոտորի, երկիր չավերի։ Է, աստված սիրես, թող դրանց պապի, ես շատ եմ զզվել քաղքից, գազետից, ինչպես եք ապրում դու ձեզնից պատմի, ձեր օր ու կյանքի, ձեր ցավ ու դարդից։ Ինչ ես կորցրել, ինչի մանգալի, ասաց ծերունին դարը խնդալով։ Բա մեռացո չենք, ապրում ենք էլի, ամեն մեռնողի երանի տալով։ պոեմի ստեղծման կենսական շարժառիթը եղել են սոցիալական անարթարության դեմ հայրենի լեռնաշխարում ծավալված գյուղացիական տարերային ըմբոստացումները, մասնավորապես 1880-ական թվականներին դսեղցի նշանավոր ճոփուրի տղաների զինված պայքարն ընդդեմ հարստահարիչների եւ ցարական իշխանության Լորի մեծ աղմուկանած այդ պատմության կապն իր հառաչանք պոեմի հետ մի քանի անգամ նշել է նաև բանաստեղծը։ Ժամանակին դսղցի չոփուրի տղաների համբավը դուրս էր եկել լուրու սահմաններից եւ տարածվել ամբողջ Անդրկովկասում, թափանցել մամուլի եւ գրքերի էջերը։ Ճիշտ է, Թումանյանի պոեմի մեծ հասած հատվածներում չոփուրի տղաների մասին ուղակի չի խոսվում, բայց նրանց դրամատիկ եւ հերոսական պատմությունը ամենայն հավանականությամբ արտացոլված է եղել պոեմի կորած մասերում։ Մեր ապրոստն ինչ է՝ մի կտոր սև հաց են էլ հրենհա երկնքից կախված։ Ընդամենն այս երկու տողում ամենայն հայոց բանաստեղծը խտացրել է գյուղացու առորյան խնդիրները, տագնապներն ու վախերը։ Ըստ էության հառաչանքում խոսվում է ոչ միայն կարկուտ, սրտահարություն, երաշտ ռիսկերի, այլև գողության, վայրի կենթանիների կողմից վնաս պատճառելու, հողերի մասնատվածության եւ այլ խնդիրների մասին։ Կողն էլ մի կռնից, գելն էլ մյուս կռնից։ Աչքը թեքեցիր, բանի տերը չես։ Քաշում են տնից, քաշում են դռնից, ու չես իմանում որ կողմը թրջես թե տանուտերին գանգատ եմ գնում բան չեմ վաստակում բացի դուշմանից գողերի հետքը իր տուն է տանում համեցեք դիվան ուզի սրանից նստեցնում է քեզ մի երկու բաժակ տակ ջուր խմացնում կամ մի թասողի, դու գնա պապի միամիտ քնի, ես աչքի լույսը կհանեմ գողի։ Դարձել է աշխարհք նախբեր առու փախ, սերը դարձել սուր ու ջուր արին, ոչ ամոթ ունի ուժեղը, ոչ ահ, վայը եկել է տարել տկարին։ Թումանյանն իր հանճարի հատուկ փայլով Հառաչանքում զարմանալի եւ դիպուկ նկարագրել է 1860-ական թվականներից հետո միջև պոեմը գրելու ժամանակաշրջանն ընկած դեպքերը։ Հետաքրքիր եւ ուրույն կառուցվածք ունի պոեմը, սկսվում է Ղուխնանց Պապի բողոքով, ծերունին բողոքում է ամեն ինչից, հարկերի, ցարկահաններից։ Առաջանքը գյուղի սոցիալական վիճակի մասին գրված ամենահագեցած մեծ ընդհանրություններ պարունակող երկն է հայ գրականության մեջ, իսկ ընդհանրացումն այսպիսին է. Երեք իրիկ ունես կողքից սնից, կախ էին առած երեք հրացան, քանի քանի մար փախավ իր տնից, քանի քանի մար դարա մարտասպան, ով է մեղավոր միտք եմ անում միտք ու չեմ հասկանում ով է մեղավոր բայց իմ կարճ խելքով այնպես եմ տեսնում ապրիլ չի լինի այսպես ամեն օր Մինի իր կամքին ինչ ուզես անի, մյուսը խոսելու իրավունք չունի, ես չասեմ, դու հոկարթացած մարդ ես, այդ որ աստվածն է կարգ դրել այդպես։ Երկուսս էլ հայ ենք, ունենք մի հավատ, էլ ինչի մուժի կամ էլ ինչ թավատ նրա արի նկար բիրեմերից թե ավել հունար դուրս կգա ձեռից թե չէ թավատ ես ինչուս ես անես ես չկարենամ քեզ մի խոսք ասել Է մի խոսեցնի աստված կսիրես, թե չէ մի ղաչախ կդառնամ ես էլ։ Լռեց ծերունին։ Իր արդեմուդեմ թիկնել էինք թեժ կրակի շուրջը մեր արջև ձորն էր թշում խավարչտին, մեր դեմը խաղում ձորերի շունչը։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկումը հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան խրճիթում բանաստեղծությունը կարդաց Արթուր Հակոբյանը հառաչանք պոեմից հատվածների ընթերցումը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Վլադիմիր Աբաջյանի կհանդիպենք